wat my dienaar vir julle sê nog gaan gebeur. Ek laat dit waar word wat my boodskapper vir julle gesê het. Ek sê vir julle dat daar weer mense in Jerusalem sal bly. Die dorpe in Jeda sal herbou word. Ek sal die bouvalle van Jerusalem weer opbou. Ek beveel die sedert om droog te word en die riviere om te gaan staan. Ek beveel Kores om koning te wees. Hy moet alles laat gebeur wat ek wil hee. Hij moet opdracht gee dat Jerusalem weer opgebouwd wordt en dat die tempelse fundament weer geleemd wordt.